يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sallallahu sallam, baraka la nebina, Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumme la ilme lana illa ma alamtena, inneke ente l'alimul hakim. Allahumme alimna ma infana wa infana bima alamtena, wa zidna ilman, ya Rabbil Alamin. Neka je slava i hvala Allahu Jalle Jalaluhu, našem uzvišenom gospodaru, stvoritelju, jednom, jedinom, istinskom Bogu koga obožavamo, ne pripisujući mu sudruga, ne smatraći mu nikoga ravnim, Neka je slava i hvala njemu na početku i na kraju njemu Đerle Đelaluhu koji je rekao وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا i tvoj gospodar ne zaboravlja. Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame koji je rekao innama ana basharum mitlukum ja sam doista čovjek poput vas, samo čovjek poput vas. Ensa keman tenseun Fejda nesitu fedekiruni, zaboravljam kao što i vi zaboravljate, pa kada zaboravim, onda vi me podsjetite. A zatim, najistinitiji govor je govor Allaha Đerle Jalaluhu, najbolja uputa jeste uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallame. Najgore stvari, općenito su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda, njen završetak je u vatri dragi moji brate plementa i cijena sestro, nije vam strano koliki položaj, ugled, veličinu, mjesto, namaz ima u našoj plemenitoj vjeri, islamu, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I u proteklih šest ili sedam predavanja mogli smo da spoznamo kako je naš selefu salih, ispravni prethodnici, kako su pridavali pažnju namazu, koliko su, vratimo se na početak, pojedini od njih spominjali sunneta u namazu, dakle radnji riječi koje se prenose od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na razne načine, pa Ibn Hibban alihi rahmetullah u svome sahihu konstatuje kako je u drugoj svojoj knjizi o namazu napisao, pobrajao šestotina sunneta iz namaza Allahovog poslanika alihi salatu wasalam četvero rekatnog namaza, Zatim Ibn Al-Qaim alaihi rahmetullah u svome vrijednom dijelu Zadul Ma'ad spominje stotinu tih adaba od kojih su neki vađib, neki sunnet. Zatim Abdul Hay al-Ketani alaihi rahmetullah u svome dijelu Fehresul Feharis spominje slučaj jednog <clears throat> učenjaka Abdurrahmana al-Aidrusija al-Misrija koji je došao jedne prilike u mesčid na Ezheru i zatekao učenjake Ezhera kako se spore koga da postave za imama u mesčidu pa su vidjevši njega, upitali njega za savjeta, on je rekao, ne smatram sposobnog za imamet, ne smatram sposobnog čovjeka da nas predvodi u namazu kao imam, <clears throat> sve dok odjednom, sada, odjednom ne nabroji nam 500 sunneta. Pa ovaj Abdul Hayy al-Ketani, alaih rahmatullah, kaže, istagrabt, začudio sam se kada sam čuo ovaj slučaj, nemoguće, toliko sunneta, adaba da se prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, pa kada sam pročitao riječi kod Ibn Hibana, alihi rahmetullah, u njegovom sahihu, u njegovoj knjizi o namazu, ha, rekao sam sigurno nešto ima. Ibn Hibban spominje šestotina, ovamo spominje se kod Abdurrahmana Lajdrusija u njegovoj biografiji petstotina sunneta, sigurno nešto ima. Pa sam stao i brojao. Nisam žurio, i nabrojao sam više od šestotina sunneta. Kaže, na kraju prelijepo zaključuje, onaj koji ne bude žurio, zasigurno koristit će i sebe i druge. Dakle, to, tako su na takav način naši ispravni prethodnici pridavali pažnju namazu. I zasigurno to namaz i zavređuje, jer namaz nakon dva šehadeta u našoj uzvišenoj plemenitoj vjeri je jedan od najpritvrđenijih ruknova temelja Islama. I od nas se traži od muslimana, muslimanki se traži da namaz obavljaju na najispravniji način. I mi smo uz Allahu Đalla Đalalu dozvolu koliko smo bili u mogućnosti u protekli šest ili sedam predavanja pokušali objasniti na osnovu vjerodostojnih predanja koja se prenose od Allahog poslanika alihi salatu sam njegov namaz. Detaljno opisali, prokomentarisali namaz Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Ukoliko rob vjernik musliman, vjernica muslimanka obave namaz na ispravan način onako kako se traži od njih ako Bog da zadobit će nagradu. Zadobit će sevab, skinut će sa sebe obavezu. U protivnom, ukoliko načine greške u svojim namazima, od njih se traži da te svoje greške nadomjeste, nadoknade, na određen propisan način. Pa s tog polazišta javila se ideja, odluka da govorimo dakle, o tim načinima kako nadomjestiti naše nedostatke propuste koje napravimo u namazu. Jer kao što rekao smo na početku, spomenu smo hadis Allahov poslanika alihi salatu wasalam, kada on kaže za sebe ja sam čovjek kao i vi i zaboravljam kao što i vi zaboravljate, pa kada zaboravim vi me podsjetite, svi mi zaboravljamo, pa i te kako potrebno dakle da saznamo kako da nadomjestimo te svoje propuste, te svoje jeli, propuste u namazu. I svakako, jeli, od, braće, od vas, braće koju mnogo cijenim, došao je zahtjev da se održe predavanja na temu sežde, sehva ili sehvi sežde. I Allah subhanahu ta'ala molimo da nas podrži u tome, da nam produži život, podari nam zdravlja, da završimo, inša Allah ta'ala, ova korisna naučna predavanja. Svakako Allah subhanahu wa ta'ala i za svake naše namjere on najbolje poznaje naše eđele. On djelle djelaluhu nam je dovoljan divan i on zaštitnik pa oslanjajući se na njega djelle djelaluhu odpočinjemo sa predavanjima o seždi sehva ili sehvi seždi. Dakle, molim vas koliko mogu, koliko smijem, dakle da vodite računa. Dakle, Vidjeli smo u proteklih šest ili sedam predavanja koliko poznajemo namaz Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Na osnovu dokaza vjerodostinih predanja. Sada dolazi dakle pitanje sehvi sežde. Svi mi dobro znamo da oko toga dakle postoji mnogo razilaženja, postoji mnogo nedoumica. Jeli? Pa je stoga potrebno dakle da vodite računa. Ja ponovo opet savjetujem, preporučujem da pišete dakle nastojaću što sporije da govorim da biste mogli da zapišete. Pogotovo vodite računa o hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, koji se citiraju prije svega radi dokaza, jer o ovoj temi sehvi seždi postoje mnoga mišljenja koja se uglavnom poslije vraćaju na hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. O kojem god detalju budemo govorili, vraćamo se na hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kao što je dakle i obaveza svim muslimanima. Zato, dakle, vodite računa, što god možete da zapišete, vodite računa da to i zapišete. A zatim drugo, iz edeba prema Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam njegovim riječima, prethodilo je također ovdje predavanje jedne nedjelje Muhammed Allahov poslanik alihi salatu wa salam. Vidjeli smo kako su naši ispravni prethodnici na koje se mi često pozivamo, hvalimo da smo kao i oni. Vidjeli smo kako su oni poštivali riječi Muhammedu naredbe Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Značenje suđudi sehva ili sehvi seđde. sujud sujud u jeziku, arapskom jeziku dolazi od glagola seđede jesđudu sujudan i označava spuštanje čela na zemlju. sujud u arapskom jeziku dolazi od glagola seđede jesđudu sujudan i označava spuštanje glave na zemlju. Sehv u jeziku arapskom jeziku dolazi od riječi esehu, wassehuetu, koja <clears throat> označava zaboravljanje nečega ili nemarnost prema nečemu. Sehu u arapskom jeziku ima značenje zaboravljanja nečega ili nemarnosti prema nečemu, okretanje srca od jednog prema drugom i slično kako se kaže u vrijednom riječniku arapskog jezika ili sanul arab. Sehu u namazu predstavlja sehu u namazu predstavlja nemarnost prema određenom detalju iz namaza. Sehv u namazu predstavlja nemarnost klanjača prema određenom detalju u namazu. Ibn Lethir, alaihi rahmetullah, kaže greška u nečemu, dakle kad se kaže da je čovjek pogriješio, kaže se da je pogriješio iz neznanja. Dakle, jer počinio je tu grešku iz neznanja. Međutim, kad se kaže da je nemaran prema nečemu, onda dakle zna, poznaje dakle taj propis, međutim nemaran i nije vodio računa, nije obraćao pažnju na to. Dakle, ima razlike između greške i nemarnosti. Suđudu sehv u šarijatu ili sehvi sežda, ne znam kako vam je lakše, kako ste navikli, inače, dakle, suđudu sehv je ispravnije, u šarijatu označava dvije sežde. Suđudu sehv u šarijatu označava dvije sežde koje čini klanjač, kako bi nadoknadio propust koji mu se zbog njegovog nemara u namazu desio, propust pa ili je dodao u namazu, ili je oduzeo nešto od namaza, ili sumnja da li je dodao ili oduzeo. Sehu, suđudu sehu, šarijatu označava dvije sežde koje čini klanjač Musallija kako bi nadoknadio propust koji je učinio svome namazu iz nemara, pa ili je dodao ili je oduzeo ili sumnja da li je klanjao više ili dodao više ili dakle manje odnosno oduzeo uspjeli propis suđudi sehva obaveza je vađib učiniti suđudu sehva obaveza je učiniti suđudu sehva kada postoji razlog kada postoji povod za nju Dakle, obaveza, vađib, ne može se izostaviti. Vidjet ćemo na osnovu dokaza i na osnovu govora pojedini islamski učinjak. Pa islamski učinjaci dokazuju stav o obaveznosti činjenja sehvi srđde ili suđudu sehova na osnovu sljedećih hadisa i vodite računa ako možete da stignete da zapišete hadise ili barem kratko, dakle, poruku iz tog hadisa o čemu govori hadis. Od Abdullaha ibn Buhajne radijallahu ta'alan se prenosi da je rekao salla lana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rak'atayn min ba'd as-salawat govorio na arapskom prevod da vam je lakše zapisati stig prijevod kaže Abdullah ibn Buhain radijallahu ta'ala an Allahu poslanik alayhi salatu wa salam klanjao nam je dva rekata jednog od namaza jednog od namaza klanjao je dva rekata thumma qama fa lam yajlis zatim je ustao i nije sjeo nakon dva rekata propisano je da se sjede radi tešehuda. Allahu poslanik alihi salatu sam klanjao je dva rekata, jednog od četvr rekatnih namaza, zatim ustao. Nije sjeo. فَقَامَ النَّاسُ مَعْهُ Pa su i ljudi ustali zajedno s njim. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ Kada je priveo svoj namaz kraju, وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ I iščekivali smo njegov teslim, predaju selama, كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ donio je tekbir, izgovorio Allahu ekber prije predaje selama. Izgovorio je tekbir, kebbere, qabla teslim, izgovorio je tekbir prije selama, fe seđede, seđde tejni vohu vajalisun, thumme sellem. Pa je učinio dvije seđde, dok je sjedio, dakle učinio je dvije seđde, a zatim predao selam. Hadis je vjerodostan, bilježi Bukhari, muslim. inače, dakle, hadis o sebi srcu, uglavnom, svi vjerodostani, bilježi im Bukhari, muslim. Uglavnom. Stigli ste. Dakle, ovaj slučaj govori o jednom od četvero rekatnih namaza gdje Allahov poslanik alihi salacom nakon dva rekata nije sjeo radi tešehuda prvog, već je ustao na treći rekat odmah. Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan se prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam klanjao podne namaz pet rekata. Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu talan se prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam klanjao podne namaz pet rekata. Pa mu je rečeno, pa mu je rečeno, ezide fi sala, je li to dodato, povećano u namazu, pa Allahov poslanik alaihi salatu selam se začudio, O dak, a šta to? Nije primijetio, dakle, Allahov poslanik alaihi salatu. Na kraju ćemo konstatovat, ovdje, dakle, ne bi trebalo iz Edeba prema Allahom poslaniku, ali ih salacom reći da je bio nemaran u namazu već dakle da je Allah subhanahu wa ta'ala dao to i svoje blagodati. Da Allahov poslanik alihi salatu sam učini ovaj sehv kako bi se njegov ummet podučio ovom propisu. Ne kao što pojedini govore, dakle da je imao neuspjeha Allahov poslanik alihi salatu sam, da je pravio greške, da je griješio u svome životu. Ne, ne, ne. Ovo je od potpune Allaho je djelile djelalu blagodati prema Muhammedu alihi salatu sam i njegovom ummetu. Da se poduče kako da postupe kada naprave propust u namazu kao što ćemo konstatovati kasnije inshallah taala. Dakle on je upitao Allahu poslanika alejhi sallallahu alejhi upitao sellem upitao: "Omadaka, šta to? Je li povećano?" Pa su rekli: "Salejte khamsan", klanjao se pet rekata. Nakon toga kaže Abdullah ibn Mas'ud: "Fasajada sajdatayn ba'dama sallam." Nakon toga učinio je dvije sežde nakon što je predao selam. Nakon što je predao selam učinio je dakle dvije sežde. Nakon što je predao selam, nakon pet rekata je predao selam, zatim učinio dvije sežde i ponovo predao selam. Ebu Hureyre radijallahu talan pripovijeda. Kaže, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam klanjao nam je jedan od dnevnih namaza, podne ili kindiju. Pa je predao selam nakon dva rekata. Dakle, podne ili kindija imaju četiri rekata. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam klanjao je jedan od ova dva namaza, pa je predao selam nakon dva rekata. Zatim je prišao stubu koji je bio u pravcu kibli, stup u pravcu kible ili e, poneki kažu da je to bio onaj panj. Naslonio se Allahov poslanik alihi salatu wasalam na taj stup mrsteći se, bio je namrgođen Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Među prisutnim džamatlijama, musallijama, klanjačima bio je Ebu Bekr i Omer. Kaže Ebu Horeira radijallahu ta'alan, fe haba en yukellima, pa je bilo strah, da razgovaraju sa Allahim poslanikom alaihissalam. Niko ne smije reći da se četvr rekatni namaz klanjao samo dva rekata i predao se selam. Niko ne smije. Ebu Bekr, Omer, međutim, haba ejo kellima, kaže Ebu Horeir. Bojali se da razgovaraju sa Allahim poslanikom alaihissalatu wasalam. Međutim, dakle, ljudi su počeli da izlaze. Ljudi izlaze, namaz, završen predat, selam, ljudi izlaze. U drugim predanjima stoji da su ljudi kako su izlazili iz mešćita počeli govoriti skraćeni namaz. Dakle, više se ne klanja četiri, već se klanja dva. U drugim predanjima tako, dakle, stoji. Pa je ustao čovjek po nadimku dhul jedin. Dhul jedin. Čovjek koji ima dvije ruke. Jel, svi mi imamo dvije ruke, međutim ovaj ashab, plemeniti ashab dhul jedin je imao dvije izrazito dugačke ruke, pa ga je zvao Allahov poslanik, ali i ostali ashabi po tome dhul jedin. Dakle, vlasnik dvije ruke. Pa je ustao, a našao se, jeli, ashab. Pa kaže, Allahov poslaniće, ili je namaz kraćen, ili si osehvio? Ili je namaz kraćen, ili si osehvio? Pa Allahov poslanik, ali je sad sam pogledao desno, lijevo, po ostalim ashabima i, kaže, šta to govori idul jedin? Kaže, istinu! Onda su svi progovorili. Istinu govori. Niko prije nije smio tak progovori. Istinu, kaže, kažu ashabi, nisi klanjao osim dva rekata. Klanjao se samo dva rekata. Zatim, kaže Abu Hurera radijallahu talan, klanjao je Allahu poslanik alaihi salacom još dva rekata i predao selam. A zatim, dakle, vodite računa ovim detaljima. A zatim, donio tekbir pa učinio seđdu. Donio tekbir pa se podigao sa seđde, donio tekbir pa učinio seđdu, donio tekbir pa se podigao sa seđde. Ebu Horere kaže da je obaviješten od Imrana ibn Husayna radijallahu ta'ala anhuma da je rekao nakon toga je predao selam. Može. Dakle, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam poruka hadisa, sadržaj hadisa klanjao je jedan od četvr rekatnih namaza, klanjao je kao dva rekata predao selam, pa je dulje den as plementi ashab ustao je rekao je li nešto si uradio ili namaz skraćen ili si osjevio, pa nakon toga što se utvrdio sehl, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam klanjao je još dva rekata i predao selam predao selam, zatim donio tekbir, otišao na seždu, donio tekbir, vratio se sa sežde, donio tekbir, otišao na seždu, donio tekbir, vratio se sa sežde, zatim kaže Abu Hurajer, radijallahu talam, ne prenosi on ovaj dodatak, već kaže, obavješten sam od Imrana ibn Husayna da je predao selam Allahu poslanik alihi salacom. Kao i što se ide, dva puta na seždu, dva, dva puta na seždu. Jeste, jeste. A nije više učio, samo to? Doće, doće, govor. Lata stađe. Zatim četvrti hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahu poslanik alejhi salatu sam rekao inna ahadakum ida qama yusalli jaa jaa shaytan falis falabisa alayhi hatta la yadri kam salla Doista jedan od vas stane da klanja namaz pa mu dođe šejtan i počinje mu nabacivati vesvese došaptavati mu tako i toliko da čovjek ne zna koliko je klanjao hatta la yadri kam salla Toliko da ne znam koliko je klanjao. Fa idha vajada zalika ahadukum falyasjud sajdatayn wa huwa jalisun. Pa kada to neko od vas doživi, osjeti, neka učini dvije sežde dok je dakle u sjedećem položaju. Hadis sahih, bilježi Buhari. Od Ebu Sa'id al khudri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao "Iza shakka ahadukum fi salatihi Felem jedri kem salla, thalathen em arba'an. Kada neko od vas posumnja u namazu i ne zna koliko je klanjao, da li tri ili četiri, fel jatrahi šekke wal jebni ala mastejqane thumme jesđudu seđdetejni qable en yusellim. Pa, dakle, kada se to desi, nekom od vas neka odbaci od sebe sumnju, neka odbaci od sebe sumnju i neka nadopuni na ono za što je siguran. ako se dvoumite, da li ste klanjali tri ili četiri, sigurno je da ste klanjali tri. Ili tako? Pa kaže Allahov poslanik Alihi Sallam, odbacite od sebe sumnju i onu za što ste sigurni, nadopunite. Ako ste klanjali tri, a dopunit još jedan. Ako ste klanjali već četiri, kaže Allahov poslanik Alihi Sallam dalje, fe in kane salla hamsen, šefa'ne lehu salatehu, pa ako bude klanjao pet rekata, ove dvije sežde upotpunit će. Dakle, učinit će mu parnim broj rekata. Wa in kana salla itmaman li 40, ako bude klanjao u četiri u potpunosti, kana ta targhiman li shaytan. Ako bude klanjao u potpunosti četiri ove dvije sežde kao dodatak, biće prkos šejtan. Jer šejtan lanetullahi alej nije pao Dakle, Allahu Jalla Jalaluhu na seždu. Nije se odazvao, uh, nije se odazvao naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala da učini, dakle, seždu Ademu, jeli, iz naredbe Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ovi tekstovi i drugi jasno ukazuju da je obaveza učiniti sehvi seždu kada postoji dakle, povod za nju, kada postoji razlog za nju. I također vidimo iz ovih hadisa da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam nije izostavio sehvi seždu kad god je bilo potreba da je on učini, a rekao je sallu kema ra'eitu muni usalli. Klanjajte onako kao što vidite mene da klanjam. Kaže šehol Islam ibn Taymiyyah alih rahmatullah, u ovome je dokaz obaveznosti sežde za sve što se ostavi od naređenih postupaka iz nemara. Shodno ovome, sve što je naređeno u namazu, ukoliko se izostavi iz nemara, zaborava, nadoknadit će se ukoliko, pazite, kaže šehol Islam, shodno ovome, dakle, prethodnom njegovom govoru, ukoliko postoji mogućnost da se nadoknadi, dakle postoji još uvijek vrijeme da učinite, da dopunite onaj propust koji se desio. Dakle, e, počeli ste da ustajete na treći rekat, niste se digli, nego dakle počeli ste kao što smo jeli, spominjali kako se prenosi od ashaba da se dizali na drugi rekat, na treći rekat, kako zaključuje imam šafija alih rahmetullah, čovjek odluči, međutim, dakle, postoji još vrijeme da se vrati, nije se digao, postoji vrijeme da se vrati, kaže šehol islam, tada će se, dakle, ispuniti taj propust. Vratit će se i učiniti tešehud, jer se nije digao. Dakle, ili ako već prođe vrijeme, ne može se vratiti, sjetio se, dakle, već na uh, kijamu, da je propustio tešehud, kaže učinit će sehvi seždu ili suđudu sehv, jedno od ovoga dvoga je obavezno. Pa kaže, na to upućuje ustrajavanje Allahov poslanika, ali je salatu sam na tome, na činjenju sežde, njegova naredba, njegov postupak, nikada nije izostavio kad god je bilo potreba da učini sehvi seždu. I kaže šehol islam ibn Taymih, ali je rahmatullah, kog stoji u njegovim fetvama, ovo su jasni dokazi obaveznosti sehvi sežde i to je mišljenje džumhura uleme, većine islamskih učenjaka, to je mezheb imama Ebu Hanife, Malika, Ahmeda, alihim rahmetullah, a oni koji kažu da je sunnet učiniti sehvi seždu, a ne obaveza, nemaju ni približno, kaže šehol islamin tajmija, ni približno, dakle, jakih dokaza ovim dokazima, da mogu, dakle, suprostaviti se ovim dokazima i oboriti obaveznost sehvi sežde na sunijet, dakle, na preporučenost. Mudrost propisivanja sežde sehva, kao što rekao smo, dakle, od nas, vjernika, muslimana i muslimanki, se traži da obavimo namaz najpotpuniji, najispravniji način, onako kako je obavljao Allahov poslanik, alihi salatu ve wasalam, dakle, bez greške. Ukoliko se desi greška, vjerovatno bi čovjek osjećao vjernik i vjernica kada poznaju važnost namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala, poznaju blagodati koje Allah djelle djelaluhu daje za ispravno obavljen namaz, nagrade, vrijednosti i slično. Kada bi napravili propuste greške u namazima, zasigurno bi osjećali tjeskobu u svojim prsima pa bi možda neki ponavljali namaze iz možda neki sumnje, možda neki iz želje da dobiju onu potpunu nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, čime bi sebi otežali. Pa Allah dželle jalalu i svoje potpune milosti prema ovom ummetu propisao je, dakle, putem svoga poslanika, alihi salacom, kako da nadoknade te propuste, nedostatke koje su učinili u svojim namazima, jeli na ispravan na ispravan način. Kaže islamski autoritet Ibnul Qayyim alih rahmetullah, vjerodostojno se prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu uslam da je rekao innama ene bešarum mitlukum, doista sam ja samo čovjek poput vas. Ensa keman tensaun, zaboravljam kao što vi zaboravljate, pa kada zaboravim nešto vi me podsjetite. Nakon toga kaže Ibnul Qayyim alih rahmetullah. Pa je ova Allahov poslanika alihi salatu sam sehva u namazu bila od potpunosti Allahove blagodati prema njegovom ummetu, njegovom narodu i od upotpunjavanje njihove vjere kako bi se poveli za Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam u onim što im je propisano kada učine grešku. Kako stoji u zadru meadu. Način obavljanja sežde sehva. Način obavljanja, dakle, neki detalje. Prvo pitanje, da li se donosi tekbir za seždu sehva? Kada trebamo da odemo na seždu, da li se donosi tekbir? Ispravom govora islamskih učenjaka jeste, dakle, da se donosi, da je obaveza donijeti tekbir kada se čini sežda sehva. Dokaz tome je hadis koga bilježi Buharija i Muslim od Ebu Horeire radijallahu talan. Dakle, vraćamo se sada na one hadise. Zato sam rekao da vodite računa o onim hadisima. Dakle, u tom hadisu Ebu Horeire radijallahu talan se spominje kaže se, zatim klanjao još dva rekata i predao selam. Ali za koji sme ti pitao. Zatim je klanjao još dva rekata i predao selam. Zatim je donio tekbir pa učinio seždu. Zatim je donio tekbir pa se podigao sa sežde. Zatim je donio tekbir pa otišao na seždu. Zatim je donio tekbir pa se podigao. Dakle, spominje se tekbir. Na osnovu ovog hadisa obaveza je učiniti tekbir kada se ide na seždu. Također, hadis koga bilježi Buharija muslim od Abdullah ibn Buhajne radijallahu talan prvi hadis da je Allahu poslanik alihi sallam klanjao dva rekata jednog namaza, zatim ustao na treći rekat, nije dakle sjeo, pa su ljudi ustali s njim, pa kada je priveo namaz kraju, mi smo iščekivali predaju selama, a on je donio tekbir. On je donio tekbir prije predaje selama, pa je otišao na srždu. Ha? Dakle, iz ovog također hadisa zaključujemo da je obaveza donijeti tekbir za činjenje srždi. Klanjač, vjernik, vjernica, dakle, nema razlike kao što smo konstatovali u proteklim predavanjima, čini sehvi seždu kao i svaku seždu u namazu. Sa sedam dijelova tijela, sa ručnim prstima okrenutim prema kibli, sa laktovima odvojenim od bokova, toliko, jeli, ukoliko postoji mogućnost, narošta se klanja na fila ili se klanja, dakle, kod kuće je sam, dakle, da se razmaknu laktovi toliko da se vidi, dakle, bjelina pazuha kao što bi se vidjela kod Allahovog poslanika, ali ih salocam, dakle, kada je to moguće, u džematu je to počesto nemoguće, je li tako? Također da se nadkoljenice odvoje od stomaka, da se stomak ne spusti na nadkoljenice, zatim da se nožni prsti također okrenu prema kibli, zaključili smo, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, da nije odsuneta spajanje članaka i stopala na seždi, također na sehvi seždi ili seždi sehva uči se isto što se uči i na drugim seždama u namazu. Spominjali smo zikr. Dakle, subhane, rabijel, ala, subuhan, kudusun, zatim, dakle, drugi, drugi zikrovi. I od sunneta je da se čovjek na seždi sehva zadrži kao i na drugim seždama. Dakle, u namazu zadržava se mnogo na seždi, na ruku, ne znam, na sjedenju između dvije sežde, pa pogriješi u namazu, bude nemaran u namazu, pa dvije sežde sehva brzo obavi. Ne, ne. Od sunneta je da se i sežda sehva obavlja isto kao i druge sežde o namazu. Dakle, da se zadrži, da uči zikr na seždi sehva, dakle, kao i na drugim seždama. Zatim, kada se vrati u sjedenje između dvije sežde, da sjedi, koliko sjedi, dakle, između prethodne dvije sežde u namazu. Da uči zikr koji uči također na drugim, e, dakle, između druge dvije sežde. Rabbi firli, rabbi firli, zatim, dakle, da uči, jeli, što god, što god on e, hoće, jeli. I također, jeli, da sjedi na ovom sjedenju, onako kako smo, jeli, govorili da se sjedi. Zatim, da li se uči tešehud nakon dvije sežde sehva? Nakon što se učini sežda sehva, sehvi sežda, da li se uči tahijatu lillahi wa prije predaje selama. Ispravan govor islamskih učenjaka po ovom pitanju jeste da se ne učite šehud nakon dvije sežde sehva, svejedno da li te dvije sežde sehva bile prije predaje selama onog prvog selama ili dakle nakon predaje selama. Dokaz tome su vjerovjesnikove riječi u hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu talan i da šeke ahadukum fi salah kada neko od vas posumnja u namazu, ne zna koliko je klanjao tri ili četiri, zatim na kraju se spominje thumme jesđudu seđdetejni kable en yusellim. Zatim neka učini dvije sežde prije nego li preda selam. Dakle, jasno se kaže u hadisu, neka učini dvije sežde prije nego što preda selam. Nigdje se ne spominje tešahud. Tešahud da je bilo, da je propisano da se učite šehudet tahijatu lillahi wa salavatu do kraja, Allahov poslanik, alaihi salavu, sam zasigurno bi spomenuo, kao što je spomenuo dvije sežde sehva, kao što je spomenuo teslim predaju selama, da je propisano da se učite šehud, dakle spomenuo bi zasigurno vama dobro poznato pravilo iz usula, iz hadisa, dakle, da kada potreba zahtijeva odgovor, nije ga dozvoljno odgađati za neko drugo vrijeme. Kada potreba iziskuje odgovor, traži da se odgovori, treba se odgovoriti na to mjesto, ne odgađati ga za neko drugo vrijeme. Hoćuš, hoću li vidjeti, hoćeš li vidjeti tog čovjeka kasnije? Čovjek od tebe traži sada odgovor, propisi su završeni, nema više objave novih propisa, prop, propisivanje je završeno. Dakle, na tebi je obaveza dakle, da čovjeku odgovoriš sada, a ne da odgađaš za neko kasnije vrijeme. Izuzev, dakle, u nekim, nekim slučajima. E, činim se da je prethodio govor. Tome. Stoga, oni koji tvrde da treba učiti tešehud, nakon dvije sežde sehva, razilaze se sa hadisom Abu Sa'id al-Hudrija i postupkom Allahog poslanika alihi salacom. Zatim, drugi dokaz jeste hadis Imrana ibn Husayna, u kojem se kaže da Allahog poslanika alihi salacom klanjao je kintiju tri rekata i predao selam. Zatim, nakon što je mu rečeno, nakon što mu je rečeno da je klanjao tri rekata, nakon toga klanjao je rekaten, jedan rekat, zatim predao selam, zatim učinio dvije sežde, zatim predao selam. Dakle, e, dakle klanjao je tri rekata, jeli, pa, mu je, pa je zatim klanjao jedan rekat, predao selam, zatim otišao na dvije sežde, predao selam. Nigdje se ne spominje tešehud. Nigdje se ne spominje tešehud. Da je bilo potrebno i da je propisano, spomenuo bi se tešehud. Šeh Ulislam ibn Taymiyyah alejhi rahmetullah kako spomnje Šejh Al-Bali alejhi rahmetullah u ihtijaratima šehu Ulislama, kaže, postavljeno mu je pitanje da li se uči tešehud i preda selam ukoliko sežda sehva se učini nakon predaje selama onog prvog. Dakle, činimo sehvi seždu nakon predaje selama, da li nakon obavljene te sežde sehva treba učiti tešehud i predati selam. Kaže šehol islam ibn Taymije i svoje pravednosti, kaže postoji tri mišljenja, dakle treba spomenuti da postoji dakle, i druga mišljenja, postoji tri mišljenja, međutim dakle treće mišljenje je odabrano mišljenje, a to je da se selam predaje, obaveza je predati selam kao što će doći sljedeće pitanje, ali se tešehud ne uči. I vjerodostini hadisi ukazuju na to, da se tešehud ne uči. Dakle, treće pitanje, da li se, pre, eh, da li se predaje selam nakon sežde sehva? Da li se predaje selam nakon sežde sehva? Ispravan govor islamskih učenjaka po ovom pitanju jeste da je obaveza predati selam nakon sežde sehva. Obaveza predati selam nakon sežde sehva. Dokaz tome je prvi hadis Abdullah ibn Buhajne radijallahu talam gdje stoji u hadisu da su iščekivali predaju selama Allahov poslanika alihi salatu wasalam pa je učinio dvije sećde sehva u sjedećem položaju thumme yuslim au thumme sallama zatim je predao selam zatim je predao selam dakle stoji u hadisu predaja selama također hadis Abu Said al-Khudrija radijallahu ta'ala koga bilježi imam Muslim kada Allahu poslanik alejhi salatu kaže da čovjek odbaci od sebe sumnju odbaci od sebe šek i da nadopuni Plastar. kaže Allahov poslanik alejhi salasom neka klanjač odbaci od sebe sumnju i neka nadopuni nadogradi ono što je siguran zatim yasjudu sajdatayn qabla an yusallim zatim neka učini dvije sežde prije nego li preda selam dakle spominje se predaja selama Također dokaz tome je hadis Imrana ibn Husajna radijallahu talan koga bilježi ima muslim također u kojem se kaže da je Allahu poslanik alihi salam klanjao i kindio tri rekata zatim predao selam. Na kraju hadisa se kaže, dakle spomnjali smo hadis, pa je klanjao još jedan rekat, zatim predao selam, zatim učinio dvije sežde, zatim predao selam. Dakle u ovim hadisima, sva tri hadisa se spomnje predaja selama, stoga je dakle obaveza predati selam nakon sehvi sežde, svejedno da li se ona činila prije Dakle, onog prvog selama ili nakon njega. Razlozi za činjenje sehvi sežde, sežde sehva, razlozi. Ukoliko se desi, obaveza nam je učiniti seždu sehva. Sežda sehva je dakle propisana, obavezna je, obavezno je učiniti sehvi seždu zbog jednog od sljedeća tri razloga. Ukoliko klanjač iz nemara doda nešto u namazu, ukoliko klanjač iz nemara izostavi, oduzme nešto od namaza, i ukoliko klanjač iz svoga nemara posumnja u namazu, da li je dodao ili oduzeo. Dakle, ukoliko nešto doda, ukoliko nešto oduzme i ukoliko posumnja, da li je dodao ili oduzeo. I ovo ne znači, dakle, da sežda sehva se čini radi svakog dodavanja i radi svakog oduzimanja. Ha, je li jasno? Ovo ne znači ako se bilo šta doda ili bilo šta oduzme od namaza, da se čini sežda sehva već dakle na osnovu hadisa, kako hadisi govore, šta je Allahov poslanik alaihi sallam izostavio, šta je dodao. Odnosno, doće govor. Dakle, od riječi, od postupaka radnji, šta ako se doda, šta ako se izostavi. Dakle, ukoliko se dodaju sunneti, ili se oduzmu sunneti, ili se posumnja u neki sunnet, ne čini se sehvi sežda. Sežda seva. Ukoliko se dodaju vađibi, ruknovi, oduzmu, jeli, ili drugi govor, ili druge, ili druge radnje, o čemu će biti govor. Dakle, Također, sežda sehva se ne čini, nije propisano je učiniti ukoliko se namjerno nešto ostavi od vađiba i ruknova. Ili ukoliko se namjerno doda nešto od vađiba i ruknova. Ili dakle odgovora ili radnji postupaka koji nisu uopće od namaza. O čemu će biti govor? Ako čovjek to namjerno uradi, njegov namaz je batil, ništa van, neispravan. Ako to namjerno, svjesno učini ha? i nema opravdanja, ukoliko ostavi dakle sunnet namjerno namaz mu je ispravan i nije propisano činiti sehvi seždu jer nije propisana za izostavljanje, dodavanje, oduzimanje sunnita, sehvi sežda. I sehvi sežda je jednako propisana i za fard i za nafilu. Ukoliko se vađibi ruknovi oduzmu u fard namazu ili dodaju, čini se sehvi sežda, sežda seho. Također u nafilu, dobrovoljno u namazu, također ako bi čovjek, dakle, izostavio tešehud, ha? Ha? Je li Ako klanja na filo od četiri rekate bez prvog tešehuda, treba učiniti se i sežda. Ha? Na fila ne, nema na file od četiri rekata. Hm? Imali ili nema? Nema. A po čemu će se onda na fila od četiri rekata razlikovati od fard, četvrrekatnog fard namaza? Ti koji gledaš klanjača, klanja, jedan klanja fard, drugi klanja na filu od četiri rekata. Po čemu će se razlikovati? A naređeno nam je da se sunet razlikuje od farda. Može sjedi dole. Ha? Ne radi kijan, sjedi. Klanjaju oba dvojica stojećem položenjem šeh, eh, šeh Ibn Sejmine Alih Raftola, dakle, preporučuje koliko se klanja na fila od četiri rekata da se ne sjedi na prvom tešahudu, da se klanjaju sva četiri rekata jedan za drugim, da bi se napravila razlika između četvrrekatnog dobrovoljnog namaza i četvrrekatnog fard namaza. Kao što nam je zabranjeno, zabranjeno, zabranjeno da klanjamo vitr namaz kao akšamski fard. Onaj koji klanja vitr namaz od tri rekata ne sjedi na prvom sjedenju. Kao što se sjedi na akšam namazu. Nakon dva rekata sjedi se, jeli, uči se tešehud, sjedi se radi prvog tešehuda, zatim se ustane, klanja treći rekat, zatim se ponovo sjede, uči tešehud, salavati, e, jeli dove i preda selam. Vitr namaz, ukoliko klanjate od tri rekata, vitr namaz, klanjaju se, dakle, sva tri rekata uzastopno. Jedan za drugim, sa jednim sjedenjem i preda se selam. Ukoliko klanjate želite da klanjate dva pa jedan, da klanjate dva rekata, predate selam, proučite sve što je potrebno do selama, predate selam, zatim jedan rekat. Jer je došlo jasno u hadisu da ne klanjamo vitr namaz kao što klanjamo akšam namaz. Stoga šeh Ibn Sejmina alaihi rahmatullah propisuje, dakle preporučuje ukoliko klanjamo na filu od četiri rekata da ih klanjamo uzastopno. E, ukoliko se naprave dakle drugi propusti, ukoliko se naprave drugi je eli propusti, o čemu će biti govora o vađibima ruknovima, iako je dakle dobrim dijelom prethodilo prethodnim predavanjima šta je dakle vađib šta je rukn. I sežda sehva se ne čini radi razmišljanja u toku namaza. Dakle, čovjek se zanese u namazu, pa razmišlja o namazu, nije mu dakle propisano da nakon toga dakle čini seždu sehva, izuzev dakle ako uvidi kada se vrati iz tog dubokog razmišljanja da je dakle pogriješio. Onda dakle treba da učini i seždu. Međutim, dakle, samo to njegovo lutanje u namazu e, ne, ne propisujemo činjenje i sežde. Kao što je prethodio govor kako je Omer radijel Allah klanjao akšam namaz u sebi. Ili tako, razgovarajući u sebi e, sa svojom devom od Medine, ne znam, do Iraka. Zatim drugi, drugi namaz je klanjao, jeli? E, I dijelio ratni plijen. Treći namaz je klanjao, poravnavao vojsku. Jel? Pa stoga, dakle, islamski učenici kažu da ta skrušenost, unutrašnja skrušenost, prisebnost, dakle, teško je ostvariva. I ako bismo rekli i govorili da je obaveza vađib da čovjek bude skrušen, otežali bismo. A Allahu subhanahu wa ta'ala neka je svaka hvala i na početku i na kraju, on nam ništa nije teško propisao u našoj vjeri. Jel? Nije nešto nam učinio tegobno u našoj vjeri. Pogotovo da kone. Da, ukoliko se ostavi prvi tešehud, ako klanjamo četvr, četiri rekata na filu, Ja. <clears throat> Dodavanje u namazu iz ha, iako je vakat istekao dodavanje u namazu iz nemara, dodavanje u namazu, dakle, sad ćemo govoriti, inša Allah, o dodavanju, o oduzimanju, o sumnji, detaljno, dakle, pa sada samo, dakle, dodavanje u namazu, dodavanje u namazu iz nemara, dodavanje u namazu može biti dvojako, dodavanje radnji postupaka, pokreta i dodavanje riječi, dodavanje radnji postupaka, pokreta, dodavanja riječi, Zatim, što se tiče dodavanja radnji postupaka pokreta, također može biti dvojako dodavanja radnji postupaka pokreta koji su od namaza. Ste razumijeli? Dakle, dodavanje radnji pokreta postupaka, činjenje postupaka koji su od namaza. Dakle, da dodate vađib, da dodate rukn koji je od namaza. I druga vrsta, dodavanje radnji postupaka pokreta koji nisu od namaza. Poput hodanja u namazu. Poput pridržavanja djeteta kada klanjate. Poput otvaranja vrata u namazu ne znam, klanjate blizu vrata, jeli, pa neko vam kuća navro na vrata, hoće da izbije vrata, jeli, ili znate, čujete glas, znate da vam nosi važan haber za vas, nema dakle sm nikakve smetnje, a o tome će ako Bog da biti govore, dakle ovo je jedan od tih e, pokreta da se učini u namazu. Također, jeli, poput češanja u namazu, poput raslađivanja, dakle rukom u namazu, pot, poput raskopčavanja ili stavljanja kape, poput dakle popuštanja kajsa i slično. Dakle sve što pokreti koji nisu od namaza, nisu od namaza. I kratko dakle da završimo s ovim uslovi koji ukoliko se nađu pri ovim pokretima, postupcima, radnjama, ukoliko se nađu budu prisutni kod određenih pokreta, namaz je batil. Ovo obavezno treba da zapišete. Dakle, kad se ispune ove stvari koje ćemo sada spomenuti, kod ovih pokreta, radnji i postupaka, namaz je pokvaren. Ha. Da ti pokreti budu mnogobrojni. Da čovjek pravi mnogo pokreta. I ovaj broj nije određen šarijatom, već je određen adetom, običajem. Ono što je kod nas, među nama uobičajeno, da je nešto mnogo, da je nešto puno, dakle, misli se na to. Kao što kaže u vrednom dijelu Insafu, broj velikih pokreta je onaj usjed kojeg posmatrač klanjača, onaj koji vas posmatra i vi pravite velike pokrete, može zaključiti i stiče dojam da vi uopšte niste u namazu. Dakle, toliko pravite nekakve pokrete, jeli, da on može kada gleda sa strane, nije dakle pristuo od početka vašeg namaza, gleda sa strane i kaže mu nije ovo je namaz, ovo nešto drugo radi. Dakle, to, tako veliki broj. Zatim, da radnje i pokreti ne budu od namaza dakle da nisu od vađiba i ruknova. Zatim da radnje i pokreti budu bespotrebni. Dakle, da ti pokreti, te radnje, ti postupci koje činimo u namazu budu bespotrebni. Nemamo baš nikakve potrebe za tim. Jel? Dok ukoliko budemo u potrebi za tim, tamo da je toliko mnogobrono i previše, ako se može reći i previše, neće pokvarti namaz. Ha? Dokaz tome? Ha? fe in hiftum farijalena u rukbana namaz u strahu ako budete se bojali onda obavljajte namaz hodajući ili jahajući onaj koji hoda napravit će zasigurno mnogo koraka koji jaše pogotovo ha? ali dakle postoji potreba za tim postoji potreba također je li majka ako nema gdje, gdje da ostavi dijete je li a boji se za vrijeme njenog namaza da će dijete učiniti je li nešto loše ili da ne znam može mu nešto nauditi dakle također može pridržavati dijete u naručju dakle postoji potreba zatim također onaj koji ima potrebu ne znam da se počeše u namazu određen dijelu tijela pa ako se ne bi ne znam počešao osjećao bi veliki svrabež pa bi ga to dekoncentrisalo u namazu odlačilo mu pažnju u namazu dakle pa onda da se počeše jeli li postoji potreba za tim da se počeše ako se počeše smirće se Dakle, smirće se, dakle, nema nikakve smetnje, makar taj broj bio i veliki. I dakle, četvrta stvar, da pokreti budu učestali, uzastopni. Dakle, da čovjek te pokrete čini uzastopno. Ukoliko se ovi uslovi, ovi uvjeti ispune kod ovih radnjih pokreta postupaka, namaz je neispravan. Ako čovjek, dakle, bude činio pokrete mimo namaza, koji nisu, dakle, iz namaza, nema nikakve potrebe za njima, dakle, svjestan je, učini namjerno, učini toliko mnogo i tako uzastopno ih čini, namaz je dakle pokvaren. Pa ćemo inša Allah dalje nastaviti sa, ako Bog da, još nekim dodacima vezano za ovo, zatim preći na riječ. Dakle, i nastaviti dalje. قولوا قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم smell.